Pozdrav! Ja sam Leon. Ja sam Ivan. A ja sam Teja. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong HR-a. Drugu sezonu. Epizodu broj 15, odnosno treći nastavak Pozes reviva, Danas vam predstavljamo trećih šest pjesama s ovogodišnjeg Eurosonga. Ono što je o njima dobro. I ono loše. Slušamo se! Evo nas u još jednom Possess Review, trećem od sedam. Pravila su ista, imamo šest pjesama, ocjene 0.1.2, odnosno Hvala ne, Maybe i Fuego, tim redom, ne nužno, možda, vidjet ćemo kako će se te ocjene postrojiti u naših ovotjednih šest pjesama. Ovaj tjedan nam se pridružila naša draga prijateljica Tea, bok Tea. Pozdrav ljudi, ja sam Tea i danas ćemo se skupa družiti. Reći ću vam malo sva mišljenja o nekim pjesmama, malo ćemo se smijati, komentirati i slušati super glazbu. Super. Kako je počelo, puno ćemo se smijati. <laughs> da, hoćemo. <laughs> Hvala na ovoj prirodnosti. U biti, e, ne znam, ovaj tjedan se basamo novi šest pjesama koje su malo više na ljestvici u odnosu na prošlu to jest ovisno o prošlogodišnjim rezultatima. Pa da ne duljimo, idemo odmah sa prvom pjesmom. Prvi po redu su nam Grci, odnosno Grčka Katarina Duska Duska i njezina pjesma Better Love. no pain, no gain, teach me carelessness, I'm about to see all that's made up and everything they want from us. No pain, no gain. Once bitten, make way, and I can't hide it. I won't fight this yearning. odnosu na prošlogodišnju predstavnicu Grčke i Anu Terzi, Katerina Đuska. Katerina Džuska mi se svidjela puno više, nekako ima e, moderniju pjesmu. Jani je imala više nekako onako orijentalnu i folk, folklorno nastrojenu pjesmu. Kada mislim e, na orijentalno, mislim onako nekakve grčke, više grčke tonove. I sve to jako lijepo zapravo zvučalo, međutim mislim da je ovo ipak bolja pjesma, po meni, po mojem mišljenju. E, Katarina ima e, distinktivan glas i sviđa mi se što je njezin glas tako rašpast. Što ti kažeš te ja? Ja moram priznati da ja dok sam slušala tu pjesmu nisam se nekako mogla o te dojmu da mi je ta pjesma već poznata, da mi je pjevačica poznata, da mi je glas poznat. E, Leone, kako se zove pjevačica? Jess Glynn, to smo zaključili u međuvremenu. Da, otkrili smo koja je i nekako, e, mislim pjesma mi se sviđa i e, moderna je što je rekao Ivan, ali nekako ne znam je li to primjereno za Euros, Nekako mi je ona više onako za MTV, za američko tržište, da. Ko da bi tamo mogla više uspjeti nego, nego na Euroviziji. Iako mi se pjesma sviđa, možda bi ju čak ovak slušala i u privatno vrijeme i nakon što završi <laughs> Eurosong. Možda je malo pre poznata pjesma, u smislu da ima poznate te neke tonovi, čini mi se kao pjesma koja bi recimo bila na otvorenom radiju, nekako možda i zbog tog američkog, američkog dijela i prizvuka zapravo, e, kao što si ti rekla, ali ne znam. Budući da je tako moderna, možda će se izgubiti u toj cijeloj masi Eurosonga. E, to što si ti rekla da bi da nije primjereno za Eurosong, u biti to to pravilo ne postoji. Nema ništa što nije neprimjereno za Eurosong, dakle na Eurosongu se može pojaviti bilo što. Naravno da može. Ja mislim da je to samo moja predrasuda. Ja mislim da to nije predrasuda. E, ja mislim da je to zapravo stvarno stanje. Možeš ti svašta poslati na Eurosong, međutim to uglavnom na Eurosongu ne prolazi. Ja mislim da je to ono što je Teja htjela reći. Pa ne nužno. U biti imamo Monsa Zelmerlova iz 2014. kad je... Ne? 2015. kad je pobjedio s pjesmom koja je na radiju zvučala fantastično, a on je to još nadopunio s odličnim nastupom, onim malim balun bojem koji je lepdio iza njega na onom ekranu. I ovdje se jako puno vjerojatno može napraviti sa nastupom, ali mi ovdje nismo vidjeli ništa zapravo više od samog spota. Znamo da žena ima glas, naglasak je dobar, iz Kanade, na pola, živjela je tamo tako da ne sumnjamo u artikulaciju i u naglasak i tako to. Međutim, meni pjesma kao pjesma je kao nešto, recimo što bi ti rekao, s radija otvorenog, koja ti na silu nekako ulazi u uho, iako možda to su, inače ne bi slušao. To vrijedi za sve zapravo što je na otvorenom. Imaš pravo, možda nam se baš zbog toga i sviđa, zato što nam je u, u jednu ruku poznata melodija, poznati melos, recimo to tako poznat je Melos, ali kad smo kod Melosa, što se tiče Grčke, koja inače uvijek pošalje nekakve, ajmo reći, pjesme koje su karakteristične za tu zemlju, ovdje toga nema. Dakle, da neko ovako, ajmo reći, objektivan koji je pao s Marsa, to sad sluša, ne bi nikako rekao da je to iz Grčke, nego je to jedna, još jedna pjesma s radija. Da. I što to nama govori? Zapravo da ta pjesma nema ništa zapravo posebno, osim toga što je ona zapravo na razini, ona je odlična pjevačica. Pjesma je ok, ali meni na prvu jedva sam došao do pola, uopće mi se nije svidjela. Znači, meni je to bezvezna pjesma i ja ne znam što je tu zapravo to što je dobro. Osim njenog glasa, ja u toj pjesmi ne vidim ništa. Dobro, svi oni zapravo znaju pjevati, jel tako? Svi, svi bi trebali, pretpostavlja se da bi svi trebali znati pjevati. Ali ja gledam pored tog glasa, ja gledam zapravo pjesmu. Jer ja opet ću reći Eurovision Song Contest, znači pjesma se gleda, nije samo stvar jel, pjevača, nego i toga što se ovdje zapravo prezentira. Pa, meni se zbog toga i svidjela u jednu ruku, zato što e, ta djevojka koja pjeva, kako se zove, Katarina, je... Duska, molit ću. <laughs> Dobro, izaberite si prezime. Čini se kao nekako cura sa stavom, možda baš zbog svoje izvedbe, ali e, dok pjeva nekako imam osjećaj da je sigurna u to što pjeva i zbog toga mi se čini da onako nije samo bezvezna neka, ima e, glas, možda pjesma nije toliko posebna, međutim mislim da ima dobru izvedbu. A to upotpunjava sa e, spotom koji nije baš nešto fantastičan, međutim onako sviđa mi se ta, ta ti roskasti ovaj... E, ta skela iza nje. Pa da, ne baš toliko skela, ali onako sve nekako u, u blagim nekakvim tonovima, onako šta ja znam, roskasto, pa žučkasto. Dolazi proljeće. Dolazi proljeće. <laughs> A o čemu pjeva? Me Too Movement, repriza, opet žene i to koliko su zapravo sve tu, to, samo niže žene u biti. Dobro, zato sam i rekao da možda zbog te svoje, recimo tako, prisilne modernosti će se izgubiti u masi cijeloj. Jer ove godine imamo očito u tih pjesama, zapravo dok nismo počeli s nismo zapravo ni obraćali pažnju na to koliko pjesama se bavi tom nekakvom tematikom žena i nekako girl powera i, i me too i Pa to nije loše nikad imati e, pomalo, međutim ove godine <laughs> možda malo više nego, <laughs> više nego inače, međutim meni se to sviđa recimo. Možda je to zapravo zbilja trenutno i stanje svijesti, cjelokupno, onako planetarna nekakva pomama međutim, vjerojatno opravdana. Vjerojatno je Netin to i bio Urlik Vrisak koji je oslobodio lavinu toga svega u biti. Na to nisam uopće razmišljao. Pa mislim to je kopiranje prošlogodišnjeg pobjednika, to je već standardna o to sam već rekao prije. U biti to je, to je to što se tiče Katarine, mislim da smo spremni za ocjene. Ivane? Jedinica od mene, maybe. Pa ja sam čak dala dvojčicu. To zvuči loše, ali zapravo je to. <laughs> dvojčicu. Biće jačih dvojčica možda tijekom epizode, ali evo od mene nula. Uuu. Meni je pjesma bez veze. Nisi mogao curi jadnoj dati jedinicu. Za trud. Za trud, da. Ima pjesama koje su se više potrudile. Meni je ovo onako... Bar su je mogli postaviti nekakve stepenice, a ne skelu. <laughs> ali vjerujem da je to sve dio nekako, gradi se, tu se nešto gradi, bolja budućnost, ne znam. Ali vidi... Ajmo mi dalje. Da, idemo dalje, u biti ovoj tri nema šanse za pobjedu, hvala Bogu. Hvala ne. <laughs> hvala ne, da, hvala. <laughs> Sljedeći predstavnik je španjolac, zove se Miki i pjeva pjesmu Lavenda. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó. reći da se meni ovaj pjesmuljak jako svidio. Odmah me nekako od početka tjera na ples i može me nekako više primjeren za Euroviziju nego prošla pjesma. Mm, nekako mi je već vuče na španjolski, vuče me na te njihove ritmove, riječi i više mi se sviđa kada je pjesma ipak ima neke korijene iz države koju predstavlja nego kad je totalno onako nekako anglizirano između ostalog. Da. E, mene zanima kako će ova pjesma biti predstavljena na pozornicu, to jest kakav će biti, kakva će biti koreografija, zato što mhm. očekujem zapravo puno od da se nekako ta energija prenese i na, na, na samu koreografiju, da, da ne bude jedan pjevač. Pretpostavljam da će biti e, plesača, a hoće li to nekako biti u bojama, u puno pokreta, evo, to me baš veseli. I možda čak i ti e, kao band hoće li biti i na, to me baš zanima. Leone, šta ti kažeš? U biti od Mikija ne možemo očekivati neke lude plesne pokrete, jer on inače malo više onako ukočen na pozornici bio je Jedino što on može, može se kretati po pozornici, može hodat u biti, ali plesni ima baš nisu jači. To su zaključili tijekom cijelog OTA, tako španjolci pričaju, ja samo prenosim ono što se tamo kaže. Da, da pjesma je malo življa i u biti od njega se i očekuje, kao što je on to radio tijekom OTA, da malo digne publiku na noge, da ih pokrene. U biti ova pjesma je idealna za to i zato je on vjerojatno i pobjedio između ostalog. Marija je razočarala na pozornici, no to je druga priča kad je bio OT gala Eurovision. Tako da za sada Miki je u biti njima najbolja, najbolja šansa i bila zapravo iz cijele te ponude koju su imali za nekakav dobar plasman na Eurosong. Oni su direktno u finalu, što je to isto tako bilo i prošle godine, međutim za Alfreda i Amaju to nije baš bilo pretjerano dobro. Oni su bili tamo, oni su svoje otpjevali, međutim oni su zapravo svoje eh, odpjevali. <laughs> da, oni su svoje mjesto u finalu zapravo zaslužili kroz cijeli OT i zapravo kroz to kako je publika u Španjolskoj njih pratila duži niz mjeseci i zapravo oni su odabrali njih dvoje, ne pjesmu i mislim da su Španjolci bili zapravo sretni sa svojim izborom i nije ih nakon toga više ni bilo pretjerano briga kako će to proći na Eurosongu, a kako je bilo stanje ove godine na gali za Eurosong je tako da zapravo njima je svima koji su zapravo prošli u top 3, dakle to su bili Miki, Natalija i Marija, njima je svima bilo svejedno, niko baš nije pretjerano htio ići na Eurosong, osim Famousa i Noelije, da tako su, znači oni su jedini, njih dvoje su jedini pričali tijekom cijelog OTA da bi htjeli ići na Eurosong i onda na kraju kad je to došlo, u biti Natalija čim je onako ispala kao treća, onako, eh, sretno vama, aj bok, do ja. U biti tako je doslovno to je rekla, malo je onako bilo disrespectful, to su svi komentirali naknadno zbog nje, ali mislim ni ni Mariji baš ni Miki je bilo nešto pretjerano stalo. Miki je bio zapravo iznenađen što uopće su njega onako sad izabrali kao nekoga, budući da je mislio da će prije otići Natalija koja je imala glas ili Marija koja je to isto imala glas zapravo. Pa zapravo i nije. <laughs> Marija je ispala dosta rano jer Žerija je rekao da nije baš neki glas. Onda je imala dobru pjesmu. Sjećam imala dobru da je imala nešto Muerdeme, Muerdeme. Da, da, da. E, Dramatična pjesma u, biti još k tome da treba istaknuti da se Amaja nije pojavila na toj gali, samo je Alfred došao jer su oni par tjedana prije, prije te gale i prekinuli. E to je problem kad imaš tako e, neke pjevače ili neki zapravo duo koji su i privatno, znači pari, onda kad se, ako dođe do prekida, uglavnom dođe i onda na kraju se raspadne i taj par i možda i neku karijeru koju bi, koju bi mogli imati, ne mogu imati jer su se raspali. I samo da dam neku paralelicu sa njima prošle godine, da mi je ta pjesma, taj njihov duetić bio tak nekako dosad, dosadnikav. Da, ehm, što, ti, nama što ti kažeš zapravo, tu je bitnija neka njihova priča, privatno, a to nije poanta. Jer mogu oni biti sretno zaljubljeni, ali pjesma mi nije prenijela možda čak ni tu njihovu ljubav. I, i ne znam, nekako mi je ona mi je plaha, ko da se boji i nekako mi nije, ne znam, nije mi dovoljno energično, iako pjesma nije energična po sebi, ali ne znam, nekako mi je onako da zaspem dok ju slušam. Pa takav je, ona je zapravo prije te gale izdala svoj album, na toj gali je prezentirala svoju pjesmu. Album sa uspavankama. Pa otprilike, otprilike tako nekako je bilo, pjesma je, joj, mislim, meni se ne sviđa, vjerojatno će se naši ljudi kojima se sviđa. Ta gala je trajala, ja sam, znači, doslovno sam zaspon na pola toga, nisam ni čuo pa, njenu, nisam ni čuo njenu pjesmu, ali ona kad sam vidio početak, onda vam je bilo jasno kakva je pjesma, koji ta sa Eurosonga i koji je ona koju je zapravo imala prošle godine, ali dobro da se sad ne osjećamo na prošlu godinu, ove godine, a Maja, kažem, nije se ni pojavila na toj gali, kasnije, sad prije par tjedana zapravo su intervjuirali, pitali su je zašto se nije pojavila, kaže, pa Eurosong nije toliko njoj bitan bio, ima drugih stvari kao i onda su se pojavili svi ludi bijesni španjolci koji kažu Eurosong nije bitan je rekla, njima je pala u očima u biti u tom trenutku, ali ona je to kao gledala da ima život ide dalje, u biti nakon Eurosonga njihova karijera se dalje gradi, međutim prvo je... to Maju upravo sada? Pa otprilike da, jer realno njima je to bio početak karijere i sad tek nakon toga to se sve kreće, gradi se dalje, ali Miki je isto tako na istom mjestu, to je zapravo bila njena poruka njemu, da se sad baš ne fokusira previše na to, da se ne boji, da uživa koliko može i to zapravo je poanta Eurosonga i s tom pjesmom on ima idealne korijene da uživa tamo i da se zabavi i da zabavi publiku na kraju krajeva i to je u biti poanta te pjesme. Ako ste spremni ili zapravo ne, ti nisi još ništa rekao, evo. Ja nisam ništa <laughs> rekao, ja sam vas slušao, ali zapravo ja bi sa svojim komentarima potvrdio ono što ste vi rekli. Uh, Miki je zanimljiv, baš mi je zanimljiv. Uh, kao što je Tea rekla, on mene uh, zapravo on, on će pokazat svu onu ljepotu sunčane španjolske, zabava, e, svojom energijom me zapravo podsjeća više onako kao na recimo hrvatskog Nižetića, on je onako e, dečko koji pokreće, e, isto to si zapravo i ti rekao, da to je zapravo na nekakav način i ljetna glazba. Što nije loše budući da će e, Eurosong biti u tokom petog mjeseca i tamo će nekako ljeto doći, možda e, bi zapravo to bio, ukoliko on recimo ne pobjedi, a vjerojatno neće budući da ima već e, favorita možda malo većih, međutim nećemo baš toliko nagađati. To će bi njemu biti kao jedan zamah da se pokaže recimo tokom ljeta sa svojim nekakvim pjesmama koje su više ovako zabavnog karaktera. Što se tiče Alfreda i Amaije, mi smo njih zapravo zavolili tokom, uh, tokom gledanja OTA uh, prošle godine. Amaija je bila tako jedna draga, jako cura, Alfred je isto bio otprilike na tu šemu, zato smo ih zavoljeli, a pjesma koliko god recimo isto i prošle godine je bilo jako lijepih drugih pjesama, uh, oni su to onako sve stavili u nekakav paket i, i zato, zato je zapravo pjesma bila jako korektna. Međutim, to je jedna od e, onih pjesama koje obećavaju i imaju sve kao onako nekakve ključne elemente da sada oni nešto i postignu sa tom pjesmom, međutim na kraju nešto je kod njih falilo, jel? Falio je nekakav X faktor u toj pjesmi da nas onako obuzme i da nas e, pričvrsti uz e, ekrane. Dobro, sad u odnosu na prošlu godinu, kako, kako će biti Mikiju na tablici u finalu Eurosonga? 26 mjesta, lijevo 13, desno 13, gore lijevo je vrh, dolje desno jedno, di će vam biti? Joj, pa meni je to teško zapravo odgovoriti. Mislim da je bolji. <laughs> pa Alfred i Amaja su bili 23. od 26. Onako kako ja to gledam, ja mislim da bi uh, Miki trebao postići bolji rezultat. Međutim, što se tiče, ajmo to reći, nekakvih glazbenih kvaliteta, mislim da recimo Amaija i e, Alfred. su imali možda gledano sa recimo e, strane ukoliko smo dio žirija, mislim da su oni imali recimo kvalitetniju pjesmu. Međutim, mislim da će nas e, Miki sa druge strane više zabaviti i to će, mislim, više cijeniti publika. Pa evo, pošto ste mogli i sami vidjeti da sam nekako ja veći favorit Mikija. Pa i ja zapravo, svi smo. Svi smo. Evo <laughs> onda mislim da se svi slažemo da bi on mogao biti onda malo više ipak na ljestvici nego prošle godine i nekako dovesti Španjolsku možda je to bliže prvom mjestu ali samo bliže prvom mjestu. <laughs> pa dobro. I i, i 22 je... je bliže <laughs> nego se, 23. Dobro, možemo na ocjene onda. Ivane? Ja sam Mikiju dao 1,5. To je meni tu negdje između. <laughs> ili, je, ili je Maybe ili je Fuego. Uh, Kakve vibre ti daje? Pa ja, ja ću, čisto zato što mi je tako simpatičan, ja ću mu dati ocjenu 2. Ja sam isto dala ocjenu 2 sad ne znam, ja možda malo previše blaga. Leone, šta ti misliš? Meni je ovo 1. Leon je onako Leon je onako... <laughs> Leon je prerealan, a nas je ponijela pjesma. I to sada kako da. će... E, Ivan i ja volimo e, ples, mi volimo tu... Zabaviti se, mi se samo želimo zabaviti. a Leon je tu naš naš, ovaj, naš e, realna strana. Koja ja sam vaše sidro. Tako, nas prizemljuje i, i daje loše ocjene. <laughs> A, Lucija, je, Lucija je prošli tjedan rekla da je Eurosong tu zapravo da se svi zabavimo, zato ljudi gledaju Eurosong, ne zato da plaću i da ne znam nija šta. Međutim, Smijete pustiti koju suzicu. Međutim, može se desiti da što? Španjolska može nastupati druga po redu u finalu, vi čujete tu pjesmu, ponese vas i onda dođe, ne znam, nešto tipa, evo, Grčka i Beto Čućemo kasnije. I onda, I onda propadnete i onak dok dođe kraj Eurosonga vi ste zaboravili šta ste čuli, u, u 10.30 kreće prvi taj recap, u 9 ste čuli tu pjesmu. Dobro, onak... svjesni smo i mi da neće Miki sada, ne znam, nija što ostvariti, ali šta, majmo se barem zezat sa njime. Ne, <laughs> siroti Miki, ako se baš zezamo s njime. Dobro, ja jedinicu pa dajem. I on, se, I on se realno zezam Ali zahvaljujući, zahvaljujući vašim bojkama, on je momentalno prešao u vodstvo. Opa! Zahvaljujući vašim ocjenama možemo dalje. teja predstavi nam iduću zemlju. Ja, ja vam moram reći da sam ja toliko uzbuđena jer mene baš dopala iduća država, to je Švicarska, zato što sam jako sretna vam mogu predstaviti ovogodišnjeg predstavnika <laughs> Švicarske, to je Luka, pa vjerojatno Heni, Luka Heni, koji ima pjesmu She when she arrived. Kinda lady that mama like, but mama she ain't here tonight. Getting rowdy, rowdy. When she poured out the little spice, got the whole place on the vibe. Monday night and a Friday night. Getting rowdy, rowdy. She let a body talk. She made the party stop. She getting naughty. Yeah. When she go low, when she go low, she goes solo, she goes solo. Oh, she know, oh, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she goes solo, she goes solo. Oh, she know, oh, oh, she know, she got me dirty dancing, dirty dancing. jedan od favorita ove godine, Luka Heni iz Švicarske dolazi nakon internog odabira kantautor, plesač, pjevač, pobjednik DSDS-a, pobjednik Dance Dance Dance-a, pobjednik svega živoga i neživoga, još je i model. Može pobjednik i Eurosonga? To ćemo vidjeti. Momentalno je pri vrhu kladionica, kao još neki koje smo spominjali prije, no tko zna, sve se može promijeniti prije, prije samih proba, to je za vrijeme proba, kada počnu u četvrtom mjesecu, krajem četvrtog mjeseca, pa da krenemo odmah s komentarima, u biti meni je pjesma super. Meni je... Molim? Da. Ti se našao... <coughs> Oprostite, zakašljao sam se, ne, ne mogu vjerovati se... To je Kikirikija. Da se, da se Leon... <laughs> Kikiriki koštice za animacija. Da, Leon nije našao neku zamjerku u pjesmi. Što se događa? Ja sad ne smijem e, biti licemjerna, moram reći da mi opet ova, ova pjesma nekako vuče na nešto univerzalno, nešto već jel, što smo već čuli, ajmo reći, ovo mi se čini i po spotu i po pjesmi kao muška verzija Havena pjesme. E, čak onako i spot nekako vuče početkom sa tim mikrofonom pleše, to je spjeva i pleše sam, onda se pridružuju mu se te žene, samo što je razlika u spolu, on nema onu finu lijepu haljinu na, na nitnice, nego A ima odjela. Mene su baš super te ovaj, haljinice njihove. I meni, ja želim imati takvu haljinu kao filmska nekakva scena, tako mi to Da, a za, jel vas ne asocira možda na taj spot i na samu pjesmu? Leone, jesi pojeo? E, jesam, ali nije li taj spot e, nekakva sapunica na početku i onda, ili je to to? je to je to, ali ona je tako u nekom klubu i, i ima onu lijepu haljinu crvenu i tako isto pjeva i to neko zavođenje. Mislim da je tu isto naglasak na to nekom zavođenju muško-žensko, vidiš taj lijepi ples pred mikrofonom. Da, da, slažem se. U biti jako je, jako je spod dobro razrađen. Mislim, možda je malo, možda malo jeftino ispada s obzirom na to kakav je tekst pjesme. Zapravo je sve vrlo doslovno. Nema baš puno prostora za maštu, u biti sve je servirano pred nas, nemamo tu više sa razmišljati, ali pjesma kao pjesma je dobra, catchy je, znači odmah uđe u uho, tijekom drugog referena, zapravo već tijekom prvog referena se može pjevati. She got me dirty dancing, dirty dancing, jesi na to mislio? <laughs> Jesam, neću proizvoditi ove zvukove folk, polufolk, ne znam kako bi to naveo, malo, malo ovako na nekakve istočnjačke tonove. Već smo zapravo pričali o toj pjesmi, ja sam rekao da je to kombinacija Mahmuta Orhana i i koga još više ne znam. Uglavnom nešto orijentalno, recimo to tako. Tako je. A što ja mislim, drago mi je da ste me pitali. drago da? ja Meni je, meni je to zapravo pomak na bolje od prošle godine. Uh, prošle godine je bila Zbiz. zbiz, zbiz. Što piše? Zibs, ok. Prošle godine je... E, š, š, nije španjolsku, nego zato što su zato što su oni blizanci, pa su i obiti brat i sestra. Pa Zibs. siblings. A, znači, Ok. E, meni je ovo svojevrstan pomak na bolje u odnosu na prošlogodišnje Zibs i Stones. Prošle godine je bila nekako mirna pjesma i istovremeno pomalo, da, mirnija onako, ali istovremeno i energična, onako nekako... Oj, zašto mi se smijete? Dobro. Zašto, kako može biti mirno i energično? Koji ono ovako, jedan? Prošle godine je pjesma bila, e, što se tiče ritma, onako energična. Međutim, nastup na, i način pjevanja i ispjevavanja je bio nekako više staloženiji sve u svemu bio je to nekakav onako prosječno popularna e, glazba e, pa htio sam samo reći da paziš što ćeš reći o tim siblingsima, zipsima, jer jako puno ljudi misle da je to jako jedna velika nepravda koja je nanesena Švicarskoj zato što oni nisu prošli u finale. Čega? Zato što su ljudi mislili da je to odlična, fantastična pjesma, ali to nisu prošli u finale. Šta nisu više glasali? Da, pa mislim da je to onda i pokazatelj. Ako se nije glasalo, za tu pjesmu to znači da ta pjesma nije zadovoljila očito sve kriterije. Ta pjesma je bila onako više turobna i sum, nekako onako zamarajuća. A Luka, e, e, Luka ovu popularnu recimo tako to pjesmu više razrađuje, bolje je nekako posložena. Želim samo reći da je prošlogodišnja e, predstavnica Zips imala nekako mirniju pjesmu u odnosu na ove godine. Lukina pjesma She Got dovodi taj, to, taj popularni žanr u jednu, u jednu, na jednu novu razinu, na jednu višu razinu. Pjesma je razrađenija, ima bolji spot, vizualno atraktivno. Isto tako e, ne, možemo odmoći da je on istovremeno i model i da je istovremeno i dobar plesač i to sve skupa lijepo izgleda. Možda E, bi mu neko zamjerio onaj dio koji, e, koji je zapravo previše onako ispitan. Znači on pjeva zapravo klasično popularnu pjesmu, e, ima sve onako klasične elemente popularne glazbe. Međutim, meni se pjesma sviđa. Iz toga bi mu ja dao ocjenu 2. zapravo, čekaj, jel bi mu ja dao dvojku? Ja bi dao bi mu jedan. ja bih mu dala ocjenu 2. Ne brite, neće sve ocjene biti dvojke. <laughs> I ja bi mu dao dva. I, ma moj. Prva Leonova dvojka! Fuego. Ne, ne, fuego. fuego. Neće sve biti fuego danas do duše, ali zato imamo prvog konkluzivnog voditelja, znači voditelja. Konkluzivnog? Ne znam. <laughs> E, predvodnika. predvodnika glavnog, on vodi, on vodi one najma najbolji. momentalno, znači sa šest bodova, prva šestica. Ali možemo li kome dati onda sada višu <laughs> ocjenu? Znači, sigurno će neko biti na drugom, na Mogu dijeliti mjesto. Mogu, Mogu dijeliti mjesto i onda na kraju raspravimo ko je bolji. Jednostavno... E, super. To će se vjerojatno dogoditi, već znam sa kojom pjesmom, ali dobro. Ajmo dalje. Nije da to svaki tjedan tako radimo, ali dobro. <laughs> Možemo dalje. Sljedeća po redu nam je Belgija. Iz Belgije nam dolazi Elliot Vasamilje, a pjesma mu se zove Wake Up. I find anyone to pray. song ova pjesma ima jako snažnu poruku, e, lijepu, kako, bi se, kako se mladi trebaju boriti za sebe i zbog toga mi je zapravo cijela ova koncepcija lijepa i simpatična. E, dečko ima dobar glas, što je isto veliki plus, ali sve u svemu nije me onako pokrenula ova pjesma. I recimo, mislim da mi je to u odnosu na prošlu godinu čak i E, nekako pomak na lošije. Elliot ima lijepu pjesmu, međutim prošla, prošla godina je isto bila tako na nekakav način, isto smirena pjesma, međutim malo onako filozofski nabijena i bila je onako između nekakve alternative i nekih novih tendencija, recimo to tako. I možda zato zapravo nije korespondirala sa Eurosong publikom. Zvučala je čak pomalo i onako kao tema za neki film, e, neki dramatični. Imala je neke... Neki sa možda nekim tajnim agentom. Da, recimo. Ali zadrži. I e, imala je zanimljiv, u svakom slučaju imala je zanimljiv e, ritam i refren. Meni se recimo svidio. A ne bih nekako uh, Elliot pjesmu ni ni spuštao, vidjet ćemo e, što će se dogoditi. Što vi mislite? Evo Ivane, meni čak ni ta snažna poruka nije pomogla ili nije doprinjala tome da mi se nekako svidi ta pjesma, ne znam, od početka kako sam slušala prvi put imam osjećaj kao da se cijelo vrijeme ponavlja samo, vjerojatno se i ponavlja cijelo vrijeme, to bi možda trebalo osnažiti tu poruku, da, da nam valjda uđe u mozak, ne znam, evo meni nije ušlo u mozak, meni se pjesma ne sviđa, i meni su promašaj i prošla godina i ova godina, ne znam, prošle godine mi se ne sviđa ni, ni haljina, <laughs> haljina, suknja, hlače, ne. majca, ne znam što je sve to žena imala na sebi, ali ne znam, mene ta pjesma nije probudila, niti me prosvjetilo, nisu me ti reflektori prosvje, evo ne znam, meni se pjesma ne sviđa. Leone, djeliš ti moje mišljenje ili... <clears throat> ko preživi pričača. <laughs> <laughs> prvo da se osvrnem na tu poruku koliko je ona snažna ili nije, to je sad opet upitno jer neki dan je on tek u nekakvom intervju rekao da on priča o tome kako bi se mladi trebali probuditi u tome smislu da se ono aktiviraju da Misliš zapravo da je on to slagao i da je on smislio poruku na... <laughs> nije bitno šta ja mislim, mislim da je onako <laughs> mi smo slušali tu pjesmu već ne znam koliko puta, ja sam već dva, tri puta čuo meni ta pjesma onako Prolazi. na jedno uho ušla, na drugo je izašla u biti na prvo slušanje isto tako bilo je mehko što on kako on pjeva Truth, truth tako mi je pjesma e, onako bezvezna. Prošle godine ta Senek u biti jako je, jako je zapravo njezina televizija koju je poslala tamo sabotirala jer ona je zapravo ta koja odlučuje kako će se njezin nastup kadrirati, ko će i što će ju snimati, a taj nastup je zapravo bio tako nekako bezvezan. Ona je to ok otpjevala, lijepo je ona to izvela sve, međutim eto i garderoba je zapravo isto maslo vjerojatno televizije ne možemo sad reći da <laughs> kako je stvarno bilo, ali na kraju, na kraju te priče, kad pričamo zapravo o Eliotu, trebamo razmišljati kada ljudi vide to u drugoj polovici prvog polufinala, tko će tu zapravo podići slušalicu i glasati za njega, odnosno što će kad oni njega vide njih nagnati da oni nazovu za tu pjesmu? Šta će njih tu potaknuti, realno? Ja mislim da možda ipak on nekog probudi, <laughs> pa neko podigne slušalicu, ali evo, nam, da se mene pita, evo ja ne bih glasala za njega. Po meni ima puno boljih pjesama, ne znam, mlad je, možda za koju godinu, možda možda nešto bolje e, pripremiti, otpjevati i smisliti, ne znam, ali po meni ova pjesma ne bi trebala ni proći e, u finale. Da, ja se totalno slažem. Ja isto mislim to. Ali isto tako ja, ja bi mu recimo na kraju dao ipak jedinicu. Tipa, e, možda, eto, e, i ti si zapravo te rekla, onako, možda će, nek, možda će nekog to pokrenuti, možda će e, korespondirati sa nekim, nekom drugom generacijom <laughs> ljudi, možda će se nekom svidjeti. Ja bi mu zato dao jedinicu, pa eto, ajde, maybe, možda. Mm, kod mene ovaj put vjerovali ili ne, <laughs> Je, hvala ne. Od mene ide nula. Nagli pad, dobro. Ja, ja još razmišljam što bi tu mogao napraviti. Iako mi se pjesma kao takva ne sviđa, mm, ludam između jedinice i nule. Idem simo tamo. Nije mi čak ni za 0,5. Jedno je od tih dvaju, ali ne znam koje. Ali ako, ako gledamo od moje prve reakcije, hvala ne. Hvala ne, nula. A pa to je zapravo i realno. Vjerojatno će se tako nešto i dogoditi. <laughs> Hvala ne. Međutim, nećemo mi, više o Eliotu, idemo mi na sljedeću zemlju, Azerbajdžan. Tamo nam je predstavnik Chingiz i pjesma Truth. nakon ove pjesme i nakon spota je šaren spot, boje, zastrašujuća starija gospođa, puno nakita, lijepe odjeće, onako nešto možda orijentalno ili kako, tako nekako. To mi se recimo sviđa, ali mi ova pjesma opet nekako poamerikanizirana. Ne znam, Definitivno. ne sviđa mi se to što se... Kao prvo, Amerika uopće nema u Eurosongu. Znači, ja ne znam zašto se toliko osjeti i zašto se toliko osjeti taj štih, ko, znači kao da je Amerika na Eurosongu? Pa Ameriju biti diktiraju nekakva, ajmo reći, pravila u pop glazbi, od tamo najviše hitova dolazi, iako zapravo masu ljudi koji pišu te hitove za Amere su iz Švedske. Tako da ono što nam zapravo dolazi iz Švedske, uključujući i ovu pjesmu, mhm. je nešto što je zapravo nama nekakva norma za današnji pop ili mainstream, ako ćemo tako. Puno elektronske glazbe, puno elektronskih... E, puno, elektronske glazbe e, je recept za pop glazbu ovih dana. Ne, što... što ti misliš, Leone? Mislim da ova pjesma dobro, e, gledamo mi nju ovako na, na spotu i u biti vjerojatno bi ona dobro zvučala na radiju, kako bi se rekao radio friendly. Međutim, ajde sad razmislite o tome kako bi to moglo izgledati na toj pozornici. Zamislite taj beat koji se jel, pojavljuje u toj pjesmi, šta će, šta će to na pozornici, kako će on to izvesti da to zvuči primamljivo, zapravo vizualno atraktivno. Jer znamo da zvuči dobro. E sad kako će to izgledati dobro, jer ponekad dobra pjesma nije dovoljna. Sjetimo se Nine Kraljić i Lighthouse-a. Strah, strah me, doduše znam da Azerbajdžan neće tako nešto napraviti na pozornici kao što smo mi s Ninom Kraljić, ali ako gledamo i prošlu godinu i onu ženu, mislim da si ti htjela nešto reći o tome. Ja nekako zamišljam da će oni na pozornici isto tako imati puno boja, Može možda čak i tako neki nekih glumaca koji će pokušati prenijeti tu neku priču, ali po meni, ne znam, možda sam naziv pjesme koji kaže istina, vuče nas na nešto opet e, snažno, neku poruku, nešto znakovito, a po meni to, ta pjesma kad ju slušam ovako mi ne iznosi opet tu neku snažnu, snažnost, neku jačinu. <laughs> neku jačinu. Da, ja isto se slažem uh, Leone da možda na pozornici neće biti efektna koliko nam možda zvuči ako kad ju samo slušamo ili dok ju budemo slušali na radiju. A ti Ivane? Pa sve zapravo to što si ti rekla kako to izgleda lijepo i šareno i atraktivno vizualno je <laughs> zapravo ono čega se ja bojim da će nedostajati na sceni. Ja zapravo najviše ovu pjesmu pamtim po ovoj <laughs> ženi koja se nalazi u spotu. je gospođi. Starije <laughs> gospođi. I, e, I to mi je sve super za gledat. E, e, sviđaju mi se, onako poprilično je, kako se to kaže, Znači, zadržiš, zadržiš pogled na, e, na... Na starije gospođi. Na starije gospođi i svim ostalim tako nasumično izmišljenim likovima sa onako vrlo uznemirujućim pogledima, čudnim, drugačijim. Tko zna, Ivane, možda bude starija gospođa na pozornici? Ja se nadam, hm. iskreno, jer to će onak, to baš onako izgleda. Uh, ju prepoznat. A ako se bojite da nećete, pogledajte spot. A ja tebe moram usnimiti kako govori starija gospođa u svim padežima, tako da to mogu ubaciti gdje god treba. <laughs> Meni se svidjela pjesma, ja bi joj dao ocjenu 2 možda je to predarežljivo, međutim, eto, ako ništa drugo, zbog, zbog vizualnog identiteta. E, ja bih ovoj pjesmi dala maybe. Neću baš dati nulu, zato što mislim da je bolja nego uh, prethodna pjesma koju sam dala nulu, tako da mi je na to ljestvici malo više, pa mu dajem jedinicu, ali da me oduševio nije me oduševio, iako je šareno, ali ne, za mene jedinica. Da. Al... To je prilično realna ocjena, zapravo realno. A šta kažeš ti, Leone? E, ja ću se ravno prema onom što sam što sam osjetio, da tako kažem. Prvi put kada sam čuo pjesmu, a to je bilo da mi je pjesma bila dobra već unutar prvih par taktova i meni je bilo dovoljno da to čujem i ja sam bio zadovoljan s tim i pjesma je bila bolja, svakako bolja od prošle godine i znajući to da prošle godine oni nisu prošli u finale. Mislim da je to veliki zapravo korak za Azerbajdžan da se ponovno vrate u finale, da ne bi ispali jel, već tada. Tako da od mene je to dvojka. I imamo izjednačenje na drugom mjestu, ali uh, reci. Ja samo moram dati jedan kratki osvrt da je po meni definitivno bolje nego prošle godine. <laughs> Zato što prošlogodišnja pjesma mi se definitivno nije svidjela zbog te tete koja trči u spavačici po toj pozornici. Samo gledam cijelu pjesmu, mislim hoće li ta spavačica otići s nje, ali pohvaljujem šljokice. Imala je šljokice na tijelu. I dragi naši slušatelji, došli smo do posljednje države danas. Jej! Ako niste znali, to je država <laughs> koja je, šta ono, ima najviše crkvi, ne, najreligioznija, ima najviše, ima najviše katolika, ima najviše katolika Malta, ja sam to znala. Mm. Došli smo do države posljednje danas, to je Malta koja ima najviše, <laughs> ovo je sad, neću, neću se dopustiti, samo da to država koja ima najviše katolika u Europi. A sada će Leon provjeriti da sam ja točno rekla, pričekajmo trenutak. a to je Polako postajemo. Hardest to open a business in. smo, došli smo danas do naše posljednje države, to je Malta, u kojoj nemojte otvarati nikakav privatni posao. Idite u crkvu. <laughs> ne znamo kakvu vrstu obrta, ali zato znamo kada nam je predstavnica Malte ove godine. To je Mikela Šareno Pače. Značite zašto kažem Šareno Pače kad poslušate pjesmu Chameleon? I'm bluer than the ocean. I'm golden like the rising sun, and I'm red with hot emotion. And mm-hmm. when they try to hold me down, inside the box I find my way out. I'm keeping it in motion. Mm-hmm. Well, I brings me trouble, this I know. Mikelu, slušali smo Maltu i njezinog kameleona. Pjesma je super. To je moj, moj uvod u ovo ovdje sve. Dakle, čim sam ju čuo, dakle, prije svega, pjesma je izašla zajedno sa spotom, tako da to zapravo u tandemu ime osvojilo ako tako mogu reći. Dakle, spot je super onako vibrantan, te boje zapravo koje tu strše prema nama i pjesma jednostavno nekako sve se dobro uklopilo u cijelu priču i zapravo cijeli spot je ujedno i lyric, odnosno tekstni video, tekstni spot gdje se svi liriksi u biti ispisuju i na jedan zapravo jako zanimljiv način mjestimično sve, sve, sve mi je ovdje dobro, dakle ne mogu naći nekakve minuse, osim do duše u jednom trenutku, osim, osim, uvijek jedno, uvijek imamo ali, da, hvala. U, u biti kada refren krene, to su zapravo rekli i za Fuego, da kad počne refren to sve nekako padne u vodu, da je nešto fali. Međutim, došla je na pozornicu, osvojila. Ovdje isto kada dođe taj refren, zapravo ritam i zapravo cijeli taj eh, brzina pjesme nekako potone, padne. Ali opet na malo drugačiji način, nije ništa tipično. Znači imamo ono kami kamilijan i onda ide bum bum bum u biti nema, nema, nema više ritma tu, da, zapravo gdje bi pjesma trebala biti najenergičnija, ona nekako potone. Ali to je očito dobra stvar kako smo vidjeli prošle godine, Fuego došao do drugog mjesta. Ovo nema veze s Fuegom, međutim nekako na taj način se jel, prezentira. Šta vi kažete? Meni se ova pjesma svidjela. Ima predivan spot, atraktivne riječi, ono što si ti isto primijetio da, da nešto kao potone, da nešto fali ili, ili e, nedostaje, meni se čini da je to upravo nabraj... Pjesma ima pojedinačno dobre stavke. Pjesma se čini kao da ima puno e, motiva, sva, sva, e, se poja... svašta se pojavljuje u toj pjesmi. Međutim, kao da nije do kraja to sve skupa povezano. Ne bih rekao da je nekoherentno, ali kao da je onako hibridno nanizano puno lijepih motiva. To je predstavljeno na jedan drugačiji način i zbog toga je ta pjesma posebna i zato mi se sviđa. Mene ova pjesma svela na prvu. Meni je pjesma mi je divna, spot mi je predivan, jako volim cvjetiće, jako volim boje to mi igra važnu ulogu. Ja se nadam da će tako i na pozornici biti, nadam se da će biti da, ja se nadam Puno cvjetnih motiva. Ova pjesma mi je isto nako malo vučena popularno, na Ameriku, na ono što sad mladi slušaju s radija, ali svejedno mi se jako sviđa i ona mi je favorit večeri. Onda znamo i koja je tvoja ocjena odmah. <laughs> <laughs> Dobro, da. Ko zna? Mene isto pjesma, kao što sam već odmah rekao, na prvu usvojila zajedno sa spotom. Meni, ja mogu da dvojku već odmah, znači meni je ovo Fuego. Koliko sam uspoređivao s Fuegom, mislim da nema, nema, nema uopće pogovora oko toga da će to biti dvojka od mene. Na, na te šta mene muči? Evo jedno pitanje. Šta mi mislimo? Ok, svidjela nam se svima otroje, Otro <laughs> e, svidjela nam se pjesma, no što mi mislimo, može li ta pjesma, ima li ta pjesma potencijala da ju se izvoji iz ostalih ovih koje smo večeras rekli da su, ajmo reći, američke? Polako, Ivane, trebamo još tvoju ocjenu. Da, definitivno i od mene dvojka i mislim da se čak u ovim našim reviewovima nije dogodilo da smo se usuglasili e, ovaj, ovako za pobjednika odjednom. Mislim da je ova definitivno e, kako se zove, Mikela Pače, da je ona definitivno pobjednica ovog. ovogodišnjeg. ovodnevnog izbora između ovih šest predstavnica. <laughs> ja se ne bi složio. <laughs> ja mislim da on... šta se ti ne mi se Ja mislim da ona nije ružno pače, nego jedno divno šareno pače ja ne mogu, ne mogu tu ništa reći suprotno, međutim imamo, imamo izjednačenje na prvom mjestu između Švicarca Tararara e, Švicarac Luka Heni i Šigotmi i Malteška Mikela Pače i kamilijen I što misliš, ko je bolji? Ja mislim da je Luka bolji Spot mu nije bolji ali ja mislim da je pjesma bolja e, tu su nijanse kad gledamo taj spot, definitivno možemo pričati o nijansama. Zašto ti misliš da je to bolje? Jednostavno ima taj neki faktor. On će vjerojatno biti ludovat će po sceni, imat će odličnu koreografiju, to nisam zapravo istaknuo. Njemu koreografiju radi ista žena koja je radila koreografiju za Eleni i ista žena koja radi koreografiju za Tantu, znači za Cipar ove godine. A znamo i da pleše, oprosti. Znamo i da pleše, pobjednik je dakle njihovog, ajmo reći, jednog plesnog šova, talent šova i uz to sve, Mikela je nova na sceni, Luka je tu već od 2012. znači ima iskustvo. Ne kažem da će Mikela kiksat, ona ima glas i vjerujem da će ona jako dobro to izvest, međutim nekako bi ipak dao prednost Luki ne zato što mi je on bolji, nego jednostavno, ajmo reći, nekakvi pozadinski faktori koji ga guraju naprijed, a i pjesma je ipak više na kladionicama ako sve skupa gledamo. Neću se ja ravnat po tome. Jednostavno, onako kada, bi, kada bi neko meni prezentirao ta dva linka, prije bi kliknuo na Švicarsku nego na Maltu. Iako bi ja, i dalje bi ja rado poslušao Maltu, nisam, ja sam dao dvojku i njoj i njemu, ali kažem, Švicarska mi je draža. Mislim da smo Teja i ja zatečeni, nama se više sviđa Mikela Pače. Ali ja isto tako mislim, Ivana, da smo ti i ja brojni. Da, tako je. ja mislim, većina pobjeđuje, rekli bismo. <laughs> Dobro, mislim to je sve ok, e, oteli ste pobjedu za Maltu, tako da sad je pitanje zapravo između Švicarske i Malte ne tko je bolji, nego tko od njih dvoje može... Ali smo li mi sigurni? To je bolje, jel? Pa meni je. Dobro, sada, idemo dalje, idemo korak dalje. Ako vi mislite već da je Malta bolja od Švicarske, <laughs> eh, ono što o čemu mi sad zapravo raspravljamo je koja od te dvije može pobijediti na Eurosongu. I može li pobijediti na Eurosongu? E, eh, to, u tom dijelu čak mislim da si onda ipak eh, ti ovaj, više u pravu, ali ne znam, ja bi, što se tiče mene i mog konkretno izbora, ja bi radije uzeo pjesmu Chameleon od Mikele, meni se to više sviđa. Ja iskreno nisam sigurna da li jedna od te dvije pjesme može konkurirati za prvo mjesto. Da, ja ne, nikako čak, mislim da nikako ne može. Mislim da Mikelina pjesma zvuči više europski, a da je Lukina pjesma više amerikanizirana. Znate što ja mislim? Ja mislim da te možda pjesme da su objavljene van Eurosonga, znači da su ovako objavljene da bi možda imala veću popularnost, da bi možda više bile poznatije mm, nego ovako um, kao da su dio pjesme sa Eurosonga. Dobro, ajmo sad ovako, isključit ćemo Eurosong iz priče po tvojem scenariju i recimo, ok, sad ti čuješ pjesmu She Got Me na radiju. Nju ću definitivno prije zapamtiti. E, po, po ritmu, po repetitivnim e, liriksima, ali nekako po kvaliteti, ukoliko bi gledali kvalitetu, što vi kažete? Što mislite, koja je kvalitetnija pjesma onako? Koja je više europski? A meni se sviđa Mikela i dalje. Ja ne mijenjam svoje mišljenje. Ja ne mijenjam švicarsko mišljenje. <laughs> Švicarska. Ivane... Dobro. Onda e, smo zapravo zaključili da nam se na prvom mjestu e, opet da, da pojasnimo, te je sad vrlo prijeteće pogledala Ivana. Pa da ne se nam promijenio mišljenje. Pa ne, ali mislim šta, zaključit ćemo na kraju da... <laughs> ne znam ništa. Ostavit ćemo izjednačeno za sada. Da, ja sam htio izjednačeno. I u biti onda u idućoj epizodi, ako, ako dobijemo još koju še... Mi smo i dalje brojniji. <laughs> ako u idućoj epizodi dobijemo jednu šesticu, možemo presuditi koja će pjesma biti bolja, s obzirom da je nekakav čudan konsenzus sada ili diskonsenzus koja god <laughs> suprotno bila od toga. Um, meni se um, više sviđa, meni se sviđa više uh, uh, uh, Mikela. Onda gotovo, gotovo, kraj priče, Malta nam je pobjedila, vidjet ćemo... Vidjet ćemo kako će to proći u Tel Avivu. Htio sam reći Tel Avivu. E, samo da vidim gdje je. Malta nam je tu, skupa s nama, dobar znak. A, ko je još bio švicarska? O, pa svi smo tu. Biće veselo u drugom polufinalu. To je sve što ćemo reći do sada, a u finalu o tom potom. I zapravo s time bismo završili ovo tjedni Possess Review. Ja bih samo za kraj voljela zahvaliti dečkima što su me pozvali, da tu s njima slušam pjesme, da komentiram, da se zabavljamo i smijemo i papamo. I slušamo se do neke iduće epizode, do neke nove prilike. Uživajte novim epizodama, novim pjesmama i čujemo se. Pozdrav!